сайн байцгаана уу? Good morning. 안녕하세요. I'm very happy to uh, see you all in church th- this early in the morning. Өглөө та бүхнийг энд хорон цугларсныг хараад маш их баяртай байна. I'm just thinking only 10. I will see 10, same as for 10 people. Миний бодлоор бол магадгүй 10 орчим хүмүүс мөргөл суухаахаа гэж хүлээж байсан. Тэрнээс илүү байхыг хараад гайхаж байна. Your pastor was telling me when I was dressing up, he said, We are making tradition. Ман манай санвартан байна хэлэхдээ энэхүү цагаан сарын мөргөл маань уламжил болгон хийгдэж байгаа гэж хэлсэн. So every year we come together for this holy mass to start the lunar new year. Ийхүү бид цагаан сар буюу цагаан сарыг тэмдэглэн шинэ жилийн анхны мөргөл болох магтаал талхахын мөргөлийг жил болгон хамтдаа тэмдэглэхээр хүрэлцэн ирээд байна. Indeed, this is a very good practice for us Christians here in Mongolia that we are starting to give more importance to our holy mass, asking God's blessing during this time that we are starting a new year. Цагаан сарын мөрөглийг шинэ жилийг эхлэж байхдаа бид нөр бүхэн талхарл магтаалын мөрөглөөр эхлэж энэхүү уламжлалыг цааш нь авч явна гэдэг бол католик өсөктөн хүн бидний хувьд маш чухал зүйл гэж бодож байна. Instead of going to the mountains like the other brothers and sisters of ours who go to their camp going to the uh, top of the mountains to welcome the first sun we as Christians, as Catholics, we come to the church to welcome God's grace for this year. Бусад аханд Монгол аханд дүүс маань ургах нарыг харахын тулд уул үүд гарч байдаг. Харин бид бүхэн христийн сүсгтэн буюу католик сүсгтэн учраас энэ хүү өдрийг талхарл магтаалын мөрөглөөр хамтдаа эхлэж байгаа нь маш сайхан уламжлал гэж хэлж байна. This is the idea of placing a mass very early in the morning on New Year's Day. Энэ бол шинэ жил буюу энэ энэхүү жилийг эхлэж байгаа хамгийн онцгой зүйл бол энэхүү таалхарл магтаал юм өргөл байгаа юм аа. Before the mass a lady told me or told that it's very important the most important thing to do on New Year's Day is to receive God's blessing, to have Mass, to attend Mass. Мөргөл эхлэхийн өмнө нэгэн хүн надтай ирээд та энэ хүү цагаан сар шинийн нэгний өглөөг ухдаг хамгийн сайн Зүйл бол таалхарл магтаал юм өргөлөөр өгтөж эзнийх шиг ивэлийг хүлээж авах нь юм а гэж хэлсэн. I hope that that is the one in your heart also when you were preparing yourselves Even last night, maybe you were already thinking, oh, I have to wake up early, I have to go for Mass. Uh, maybe this morning when you were dressing up, you were saying, yeah, I have to be, not to be late, so that God will bless me, so that I'll have the grace of God for this year, for this day, and not only for this day, but for the whole year. Та бүхэн битүүний өдрөөс эхлээд энэ энэ цагаан сарын шиний нэгний хэрхэн өгдөх вэ гэж маш ихээр бэлдэж, маш ихээр сэтгэл зүрхээ гэр орноо маш ихээр бэлдсэн байхаа. Харин та бүхэн өнөөдөр энд өглөө хөрөлцөн ирснээр эзний их шиг хിവэлийг өөртөө хүлээн авахын тулд бас энд хуран цугларсан байна. So we have to keep this tradition as we are keeping the tradition of our own country, of our own people, the customs that we are we are doing, we are doing on Greece on this uh, day of at New Year, Lunar New Year. Цагаан сарын шиний нэгэнд монголчуудын мань уламжлалж ирсэн бүхэл уламжлалыг бид бүхэн бас дагахын зүйтэй. Мөн өнөөдөр энэ хүү талхал магтаал юм өглөө эрт хийж байгаа нь мань сайхан уламжлал учраас өргөжлүүлэхин зүйтэй гэж үзэж байна. As in the gospel of today we heard about being ready, being ready always to catch the graces that God is pouring, is bestowing on us. Өнөөдрийн айлтал дээр гарсны дагуу та бүхэн сэрэмжтэй байж, сонор сэрэмжтэй байж, эзний хишиг ивэлийг үргэлж хүлээн аваарай гэж гарсан. In this way we will be blessed for the whole year. And we are here not only for ourselves but especially for the families that we have. For the family that we have so that there will be peace, there, there is unity and there is always love. Энэхүү уламжил уламжлалын дагуу бид бүхэн энд хурлан цугларснаар зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө бус харин өөрийн хайртай гэр бүлийн төлөө эзний хишиг хിവэлийг авахын тулд энд хүрэлцэн ирээд мөргөл залбирлыг хамтдаа үлдэж байгаа юм аа. And especially during this year that we are celebrating the jubilee of mercy. May mercy be received in each one of you. May mercy be shared with your family members. May mercy be shared with the people that you meet these days. Инэрл инэрл нэгүслийн онцгой энэхүү жилийн жилийг бид тэмдэглэж байгаа учраас инэрл нэгүслийг өөрийн гэр бүл болон өөр өөртөө хүлээн авахын тулд эзнээс бас гуйснаар бид бүхэн энэхүү жилийн турш бусдад инэрл нэгүслийг түгээгч нэгэн нүүр царай байж чадах юм. If Lunar New Year for me becomes very meaningful, more than the uh, New Year, the New Year January 1st. It is because of the values that we place in this celebration. Бидний хувьд бол шинэ жил буюу 12 сарын 31-нд тэмдэглэдэг баяр болон цагаан сар 2-ын цагаан сар маш их л үнцэнтэй байгаа нь бид бүхэн ямар их үнцнийг энэхүү баярт тавьж байгаа гэдгээс шалтгаалж байгаа юм. I think it was last Saturday that I was in Derry and I was asking the people there, what is the significance of this new year, this lunar new year, Sagansar? Өчигдөр дайр ихэд мөргөл хийж байхдаа хүмүүсээс цагаан сарын баяр ёслолын хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ гэж асуусан. And the answer that I got respect for elders. Хүмүүсийн хариулт бол нас нас өндөр настай хүмүүсээ хүндэтгэл үзүүлж хүндлэх гэж хэлсэн. I think that's the most important according to those people. They are old people in, uh, in Derek, in our nursing home there. And that is the one that they capitalized on respect for elders. They said, even the president, go to the oldest uh, citizen of Mongolia to pay the respects. эмээ нарыг асран хамгаалдаг газар маань дандаа өндөр настай хүмүүс байдаг. Тиймээс тэдний дунд байсан нэгэн өндөр настай маань хэлэхдээ Монгол улсын ерөнхийлөгч хүртэл хамгийн өндөр настай иргэний гэрт очиж хүндэтгэл үзүүлэн зоолгодгоо гэж хэлсэн. But there are other things that maybe we don't realize much, other values. I think for me and it is also in the other new year, the coming together of family members the coming together is an opportunity for encounter, deeper encounter with one another, especially when we don't live, uh, when we don't live together in the same place or in the same house. So, Sagansar is an opportunity to come together, to solidify relationships. It is for bonding purposes. Энэхүү баяр ёслол маш олон үн цэнийг агуулдаг. Түүний нэг нэг бол хамтдаа гэр бүлээрээ хорон цугларч, гэр бүлээрээ хүндэтгэл үзүүлэн залгах, залгалт хийх явц гэж бодож байна. Учир нь үүгээр дамжуулан бид бүхэн гэр бүлийн э, эв нэгдлийг амар тайвныг илүү батжуулж, бэхжүүлж чаддаг юм. So that's why the practice goes that the uh, family members they go to the house of the father, the mother, or the grandfather, grandmother for the elders, and then they have to greet them good luck, peace and prosperity. Тиймээс ч бид бүхэн уламжлаа дагаан өөрийн эцэг их өндөр насныхаа гэрт очиж тэр тэдгээр хүмүүст амар тайван, аз жаргал, энхүү шинжил, сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөж золголт үлдэх юм аа. Another value that we can place here is to share hospitality. Өөр нэг нь э, үнцэнтэй зүйл бол э, бусдыг хүлээн авах. Today and the coming days, these three days, we will be meeting not only people whom we know, but also strangers maybe that come brought about by friends or relatives. So it is a time of sharing hospitality to others. Бид бүхэн энэхүү 3 өдрийн турш хамаатан садан маань манай гэр бүлүүдэд хөрөлцөн ирдэг. Түүнээс гадна бас э, манай хамаатан садан найз нөхөд маань бусад танихгүй хүмүүсийг ч гэсэн бас авчирдаг. Тэр үед бид бүхэн тэдгээр хүмүүсийг гэртээ хүлээн авснараа ямар их э, өгөөмөр сэтгэлтэй гэдгээ бас харуулж байгаа юм аа. Anyone is welcome in our home and we share what we have. Бүх хүмүүс бид бүхний гэр бүл хүрэлцэн ирээд юу байна түүгээрээ бас дайлж хүлээн авнаа. In this way we acquire more friends and acquaintances. Тэгснээр бид маш олон таньдаг хүмүүстэй маш олон найз нөхдийг бас шинэ найз нөхдийг бий болгож байгаа юм аа. Beautiful ideas on New Year but you, our younger generation, place that in your heads because tradition is maybe forgotten many times. We don't mind tradition anymore, but please keep this good tradition and customs that you have in your culture because that's the basis of a good society, a good community, a good country. Ялангуяа залуу үе залуу хүмүүс маань энэхүү уламжлуудыг битгий мартаараа энэхүү сайхан уламжлуудыг үргэлжлүүлэн цаашаага авч яваасаа гэж хүсэж байна. Ингэснээр сайн сайхан гэр бүл, сайн сайхан нийгэм, сайн сайхан улс орон бий болохын үндэс байдаг юм шүү. I have to repeat again. But Sagansar is important for bonding purposes with our family members. That's a sir, it's important to show respect to our elders. And that's a sir, is important because it shows we show our hospitality, welcome to others, especially to those we have not met before, thus acquiring friends and new acquaintances. Ингэснээр та бүхэн дахин сануулan хэлэхэд цагаан сарын баярын өдөр гэдэг бол гэр бүл хамтдаа цуглаж гэр бүлийн ив нэгдлийг бэхжүүлэх нэгэн баяр ёслол. Мөн цагаан сарын баяр ёслол гэдэг бол бид бүхэн бусад хүмүүст бусад настай хүмүүс ахан дүүсээгээ хүндэтгэлж хүндэтгэлийг үзүүлдэг баяр гэж хэлж болно. Мөн цагаан сарын баяр ёслол гэдэг бол бид бүхэн хүмүүсийг гэртээ хүлээн аваад танихгүй байсан хүмүүстэйгээ танилцаж найз нөхдийг бий болгох онцгой баяр ёслол гэж хэлж болох юм аа. So we are here to pay respects to our God. To say to God, амар байна уу? Бид бүхэн энд хүрэлцэн ирснээрээ Тэнгэр бурханд амар байна уу хэмээн хүндэтгэлийг үзүүлэхээр цуглараад байгаа юм. If God bless us, we are going to share that blessing with the people that we meet, especially in our families, the people that we meet in the coming days, to share them peace, good luck, health, and goodwill to all. Тэнгэр бурхнаас бид бүхэн эрүүл инх, амар тайван, баяр хөөр, аз жаргалыг хүлээн авснаар бусад хүмүүст энэхүү 3 өдрийн турш уулзах, тэдгээр хүмүүст бас энэ бүхнийг дамжуулах, зэмсгэн болох ёстой юм if we are at peace with our God and we are blessed with our God, that's the only time that we could say to one another, Sar Shinede, Сайхан шинэлэрээ. Бид бүхэн Тэнгэр бурхан эцэгтэйгээ эв нэгдэлтэй байж түүнийг адислыг хүлээн авснаар бусад хүмүүст сар шиндээ сайхан шинэлэрээ гэж сайхан уламжлалыг дамжуулах юм аа.